մեջ էր։ Ինքը մի ձգտում էր, նույնիսկ 14 տարեկանում, 15 տարեկանում փախչում էր տնից, ինքը բոյով էր։ Գնում էր սուտար ասում ասում, ես 19 տարեկան եմ, ինձ ուղարկեք պոստ, վերցրին ուղարկեցին։ Այն ժամանակ դեր առաջի պոստը կրկժանում էր, գնացել է կրկժան պոստի, հայրը ման է եկել 3 օրով գնացել, այնտեղ ճարել, բերել տուն, միշտ փախչում էր տնից գնում։ Գնացին գյուղ, գյուղ մնա չգա էստեղ։ Դե մայրս ընտեղ մահացավ, չեր ուզում որ մնա։ Դեռ 16 տարեկան լրացավ, եկավ տուն, որը ասմած չէ։ Ես արդեն պասպորտի ենթակա եմ, ես տանը չեմ մնա։ Այնքան սպասեմ որ թուրքերը գան, մաս տնից դուրս անեն, մաս տանը սպանեն, չէ, ես չեմ ուզում, բաբա, ես գնում եմ ես չեմ ասում։ Հայրը ճանաչավ, դուրս եկավ այդ օրը գնաց, գիշերը չգիտեմ, որտեղ մնաց ընկերների տանը, հետո ընկերների հետ գնաց։ Վերջի պատերազմը մենք վախենում էինք զանգել, որովհետև այն ժամանակ արգելված էր տնից զանգել, այնտեղ որովհետև այդ բարեկտարների բանը գծով ասում էին դա ապասնեա։ Չէինք զանգում, սպասում էինք որ ինքը զանգի։ դե Ինքն էլ շատ ուշար զանգում, գիշերը բան, դե տղանել էր այնտեղ, իրար հետ կապ ունեին, որ զանգում առ ասմար ոնց եք բան, դե ինքը այնտեղ միտեղ չեր մնամ, էլ մարդակեր, եղնիկներ, մի օր էլ գիշերը եկավ, մեքենա է դուրված են, ծակած, գնդակը ծակել էր մտել մեջը, լավ ինքը իրեն չի, դեպչել այդ ժամանակ, ինքը вообще տանը չէր խոսում, կռվից չէր խոսում вообще։ Ոչ մի բան ինքը չէր պատմում։ Հենց պատերազմը որ սկսեց ամսի 27-ին, եկած պատրաստվում ար մտա ասում, սա շկետ որտեղ ուր ես գնում։ Մամա ասում է ինձ ասել այնտեղը չասես, ինձ չի ասել ուր է գնում։ Հասկանալի չի ուր է գնում։ Ալեքսանդրը մասնակցել է Կրկժանի Խոջալույի ազատագրմանը, Ասկերանի շրջանի մի շարք գյուղերի պաշտպանական մարտերին։ Նա մասնակցել է եւ Շուշիի ազատագրմանը, իսկ 1992 թվականի հուլիսից Մարտակերտի շրջանի Չլդրան, Մեհմանա, Կուսապատ գյուղերի պաշտպանական մարտերին, աշնանը, Արաչաձորի պաշտպանությանը։ Ակտիվ մասնակցություն է ունեցել նաև Խարվաճարի ազատագրմանը։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Ակնայի եւ շրջանի մի շարք գյուղերի ազատագրման ակտիվ մասնակիցներից էր։ Նույն թվականին մասնակցել է Հադրութի շրջանում ընթացող մարտերին։ 1994 թվականին որպես խիզախ մարտիկ Ալեքսանդրը ներդրում է ունեցել Մարտակերտի շրջանի մի շարք համայնքների ազատագրման գործում։ 45 տարի ճանաչանք միտեղ детский садик կեցան, միտեղ շկոլը կեցան, մի դասարան մկվա։ Ну, հետո մենք շուտ շկոլից դուրս եկալ, գրեն վախնա չկրա, միտեղ չկրա։ Сашан 4-й ротом, а я с второй ротом, бац, бояли пеневат, мишь пересекаться сказал, потому что это ротом, ударный ротек нагнала, и Михаил Атах мента нагнала. Саша Марткайн, качество цан, ես կոզեմ պատճառ անում իրան, ինքը իլալա լիդեր, միշտ էլ լիդերսկի հետ կաչստվեք յուրամեջին լալա յուրան հետ միշտ մարդիկ գալիս են յուրան սկնալիս են լա պրեսլուշուցնալիս են լա խորհրդունալիս լա ինքն այդ դիչի վերասինք խորհրդությունից դիքախամին բան ասած չէ հետ ամջերս կինան ասա պիտի պրասլիցտան վերետ բան անվը ինչքան է կրելիսալը, կմեգենալիսալը։ Այդտեղ լիդերստի կաչստոց ան ուրան բերալա ուրան նշանակական վերը։ Այդ անհատի միմաց մասը գալիս է վերանց կանալս, ուրան նշանակվալ այդ կոմանդեր բատարոն, միությունին բատարոնի հայացերությունը ուրան կանոք։ Պատկերացեք տղին գրկելիս է լալ ուրան կողքը վերնելա 16 թվին պոստեր բերելիս, ուրան մաստալան և կա։ Հնարան նետը պոստ Ինքն է տիչ է, ամենսմենում բիվկանելա, ամենսմեն, а ему тогда было 10 классом или 10 класс, процесс 16 году. Постоянно и в кино Сережкин, Кучерин. Мишь перелисая полигон, то снайп, минан это снайперский винтовка ала совершенались, а мина пулеметная совершенались, а мина տակտիկա բոյը սնորցնելիս։ Իոզում ասեմ թե յուրան վերզաշկալոտնել, սա այդ յուրան հայրան սիրությունը։ տվող передавателներ սրա իրան խոցը։ Դու պատկերացեք, որ իրան խոցը դիատան։ Պատկերացեք, բատալոն է խոխոքել։ Ինչ մտքեր է տալիս լավ, ինչ մտքի ուժ է տալիս լավ։ Ու պաստանել ենք ստիճանել սրա, որ թե իրան ասածը հրացը միշտ անվել է, դա կոմանդիրսկի բնավորության հստակից է վեր հա, մինպենը ասում ես, դիչել է ասում ես, սո բիդի հետան պարասլի ձիտանից, հրալ, հրալ, չմ հունց, հրալ, հրալ, рал հա հա обязательно да la командирский качество цан минна и Сашка ну la командир в смысле этого слова он la командир 20 թվականի պատերազմին միասին եք։ Չէ, ես ֆիզիոլոգիի направление ունեմ, կարախամբելի направление ունեմ, իրակալ ես մի։ Այդ քչերը բիդի կացնե յուրաս կողքը ես, տառն չի։ Տոկեա հատակայական մնամքը բևատանում ստորը չկեմ իրաց կողք, ուրա հա, առավոտը հա, հա, կապավ ինձ ասում, ասես տեգանապը տաղտով եք մահացանում։ Երևա մնամըտ սպեմտա է, մնանք ապրուք, սորվա երազ ադաչամտա, կարին գուգումադրիկ, մնանք ապրինք, ամբեզացյան, պողոց ուծորում տարածը հեշտ չտանա։ Մեր տղան դուրս կդառնան նոր լետովոց հորացը, մտածածը, ինչանց կացալ դրա այդ մտածումները պիտի մնանք, պիտի մուքր մեր խոխետնա մամաստը, ծանոքստը, բարգավաճիկ։ Ընկերներն ու հարազատները մի բառով են բնորոշում Ալեքսանդրին՝ «դուխով» ու դրանով կարծես ամեն ինչ ասված է։ Սիրում էր խնջույքներ կազմակերպելը, մեկ հարկի տակ հավաքել ընկերներին ու բարեկամներին։ Հարազատները մեծ ափսոսանքով են խոսում Ալեքսանդրի մասին, ում շատերը Սաշա էին կոչում։ Սաշայի զարմուհին Անուշ Ալեքսանյանը նրա մասին խոսում է հպարտությամբ, բայց միաժամանակ նաև անասելի ցավ է զգում, ասելով, որ պատերազմը մեզնից տարել է լավագույններին, թողնելով մի անհուն կարոտ, որը երբեք ոչ ոք չի կարողանալու լրացնել։ Ալեքսանդր Հարությունյանը նույն ինքը Սաշկոն օժտված էր մարդկային բարձր արժեքներով, անչափ խիզախ անչափ մարդամոտ դրական կողմերով դրսևորված անznավորություններ։ Մեզ հարազատներիս համար կարող եմ նշել, որ եղել է թեփ ու թիկունք։ Չկար որևէ հարց, որ մենք դիմեինք Սաշկոին եւ նա չիրականացներ, չլուծեր այդ հարցը։ Ոստի բոլորս, այսպես ասած, պաշտպանված էինք զգում մեզ Սաշկոյի ներկայությամբ։ Կոնկրետ ես երբ իմացա Սաշկոյի լուրը, անչափ թևաթափ եղա, առանց այդ էլ թևաթափ եղած էի։ Միանգամից հայտարարեցի, որ այս պատերազմում մենք անպայման պարտվելու ենք։ Կողքից որ ասացին, ինչու ինչու ես այդպես մտածում, ասացի, ինձ համար Սաշկոն լեգենդ էր եւ ինձ թվացել է, թե նա անպարտելի է եւ Չի կարող այնպես լինի, որ մենք չհաղթենք այս պատերազմում, բայց նրանից հետո ես այսպես ասած թևաթափ եղա։ Սաշկոյի կատարածը հայրենիքի համար շատ-շատ է եւ նա հայրենիքի համար կատարել է այն ամենը, ինչ կարող էր կատարել իրոք հայրենանվեր հայը, անձնանվեր մարդը։ Երբ 90-ականներին դեռ իր ընկերները դպրոցական նստարանին նստած էին, նա պայքարում էր հայրենիքի համար եւ ազատագրված բոլոր շրջաններում նա իր բաժին պատերազմն է մղել։ Սաշկոյի նպատակը եղել է հզոր հայրենիք, հզոր Արցախ ունենալը եւ հենց դա է վառ ապացույց, որ նա ներկայ է եղել բոլոր պատերազմներին եւ իր անմիջական մասնակցությունն է ունեցել բոլոր պատերազմներում, թե ապրիլյան քարորիային, թե վերջին պատերազմում, թե 90-ականներին միշտ եղել է առաջամարտիկ։ Այն սկզբունքը, որ հերոսից հերոսներ են ծնվում, այո, Ես հուսով եմ, որ այն ինչ չի հասցրել կատարել Սաշկոն գիրագործեն իր զավակները եւ չի կարող այնպես լինել, որ նրա կիսատ թողած գործը չշարունակվի։ Անպայման կշարունակեն իր զավակները եւ նրա բոլոր երազանքները, բոլոր նպատակները իրականություն կդառնան։ Իշխող ու առաջնորդող բնավորություն ուներ Սաշան, նա նվիրված ու սրտաբաց ընկեր էր։ Հետը կարող էր կիսվել, սրտիտ գաղտնիքների մասին ազատ զրուցել, վստահ լինելով, որ որևէ մեկին չի փոխանցելու։ Ընտանիքը սիրող ու հարգող տղամարդ էր, հոգատար հայր, չափազանց հայրենասեր, պատմում է կինը, Սևադա Հայրապետյանը։ Ալեքսանդրի հետ ծանոթացել եմ 1996 թվականին, երբ որ իմ վերջին զանգին օրն էր։ Որպես ամուսին նա եղել է շատ ուրشادիր եւ հոգատար, եւ որպես հայր նույնպես։ Ամենանշանակալի մարդկային հատկանիշը, որը որ ուներ Ալեքսանդր Հարությունյանը, դա արդարությունն էր։ Ալեքսանդր Հարությունյանի առաջին երազանքը եւ ամենակարևոր երազանքը իր կյանքում եղել է ազատ եւ անկախ Արցախը։ Հայրենիքը շատ կարեւոր էր Ալեքսանդրի համար քանի որ ինքը պաշտպանում էր այն 16 տարեկանից։ Պատերազմի ժամանակ ես գրեթե չէի համարձակվում զանգել համ վտանգի պատճառով, համ ես սպասում էի, որ ինքը կզանգի, եւ ես սպասում էի, երբ ինքը կհասնի մեր տղայի մոտ, որ կարող էր զանգել եւ միասին իրար հետ խոսեի։ Վերջին անգամ խոսացել ենք հոկտեմբերի 9-ին եւ հոկտեմբերի 9-ից 10-ը գիշերը այդ դեպքը պատահեց։ Արցախյան երրորդ պատերազմի ընթացքում Սաշան հազարավոր մեր հայրենիների հետ միացավ անմահների գնդին։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ի գիշերվա ժամը 2-ին է տեղի ունեցել Չարաբաստիկ դեպքը։ Հադրութից հարավ ընկած 9 կիլոմետր կոչվող տարածքում էին։ Այդ պահին իրենց մոտով անցել էր զինվոր որդու մեքենան։ Երկու րոպե անց բայրակթարը հարվածել է եւ ворթին հերվից հրդեհը տեսնելով հետ է վերադարձել, բայց չեն թողել մոտենալ վառվող մեքենային։ Իդեպ այդ օրը զոհվեց նաեւ Արցախի հերոս կոչմանն արժանացած եւս մեկ հայորդի Արմեն Կնեզյանը։ Սաշայի մտերիմ ընկերը, ով պատերազմի մասին տեղեկությունը լսելուն պես արտերկրից հասել էր Արցախ։ Տարբեր տարիների հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար Սաշան արժանացել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Շուշիա զատագրման համար Արիություն, Վազգեն Սարգսյան, Անդրանիկ Օզանյան մեդալների, իսկ հետմահու նաև Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմանը։ Միշտ ներկա հաղորդումներ եթերում։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթի։